Սարի գյուղը աշխարից կտրված է դարավոր անտառներով, հեքիաթային ձորերով ու անդունդներով։ Սարի գյուղում նա հայտնվեց հանկարծակի։ Եկավ անտառից։ Շաբաթ առաջ ժամանակավրեպ տեղացած առաջին ձյունն էր, առաջին ծրտի հետ միասին քշել նրան։ Սարսափելի նիհար էր, գեղտոտ։ Հաքի ամառային թեթև շրջազգեստը խունացած։ Փեշ ու թևեր պատրոտված հայացքն էլ մի տեսակ բղտոր։ Առաջին բանը, որ արին, փափուկ շորտալն էր։ Տվին անխոս, անխոս էլ վերցրեց։ Ինչ իմանային, թե ամիսներ շարունակ իրենց կողքին հենց այդպես է ապրելու, բերան չբացելով։ Նրան խոսեցնելու բոլորի բոլոր փորձերն անհաջողության մատնվեցին։ Համր է, մտածեցին որ նա նաև ուղեղի հետ կապված խնդիր ուներ, երևում էր մեկ-մեկ վերադարձող հայացքից։ Նման պահերին ինչ ասում էին, անում էր։ Դրանք սակայն կարճ պահեր էին լինում։ Առեղծվածային անծանոթուհին հիմնականում ապրում էր բացակա հայացքով, ինչը վկայում էր գիտակցության ատրոֆիկ վիճակի մասին մեկ-երկու փորձելարին parzelu թե ով է որտեղից եւ այլն ու դրանում էլ ոչ մի արդյունքի չհասնելով այդ կարգի միջամտություններից ձեռք քաշեցին ով որ է թող ապրի հետագան գուցե մի բան ցույց կտա ամեն դեպքում parz է որ ճարը հատածի մեկն է այդպես որ չլիներ մինչև հիմա մեկն ուրն արած կլիներ թող ապրի նրանից իրենց ինչ վնաս Փառք Աստծո ագրեսիվության նշան չի ցույց տալիս։ Գյուղում թափուր տներ շատ կան։ Դրանցից մի քանիսի տերերը պատերազմից ու յետպատերազմյա անհեռանկար կյանքից հոգնած, քոչել էին մոտ ու հեռու քաղաքներ, Մյուսներն էլ «Բա ինչի համար ենք արյուն թափել, եթե որ այս հողում չպիտի ապրենք» ասելով կաշվից դուրս եկել, ավելի հարթ ու ազատ տարածքում նոր տներ կառուցել։ Դրանցից մեկի դուրն ուրեմն բաց արին ու բանալին սրտում կողպեքը ցուցադրաբար դրին սանդղահարթակին։ Հետո էլ իրենց մեջ գեղավարի կարգ սահմանեցին։ Բոլոր ընտանիքները հերթով ամեն առավոտ մեկը ապահովում են անլեզու եկվորի օրվա գոնեցամակ հացը։ Սովորաբար մարդիկ, հատկապես երեխաները, վախենում են խենթերից։ Արի ուտես, որ սարի գյուղում այդպես չեղավ։ Ընթակառակը երեխաները ձգվում էին դեպի անծանոթուհին։ Վերջինիս էլ երևում էր դուր էին գալիս փոքրերը, որովհետև նրանց տեսնելուց դեմքի խիստ ու նրբակ արտահայտությունը փոխում դառնում էր ավելի մեղմ ու մտախոհ։ Այն էլ այնպես, ասես ուզում էր հիշել ինչ որ բան ու չէր կարողանում։ Երբ մոտակայքում երեխա չէր լինում, նստում էր բակի փոշու մեջ, Եվ իր ձերքով աղբանոցից գտած փալաս փուլուսից ու փայտե ձողիկներից սարկած տիկնիկին լողացնում, գեղեցիկ ու վարժ շարժումներով բարուրում ու գիրկն առնելով տարտամ երջանիկ մի ժպիտ դեմքին օրորում։ Օրերից մի օր նա նույնքան անսպասելիորեն ինչպես երևացել էր, անհետացավ։ Աշնանավարտի արևից ձյունը շուտ հալվել, եղանակը նորից էր տակացել։ Մի շափատ գյուղն անկեղծ տագնապի մեջ էր։ Նույնիսկ անտառում փնտրեցին, բայց արդյունքի չհասան։ Գել ու գազանից չի վախենում այդ կտրվածը։ Ավելի շատ անհանգստանալով, քան կշտամբելով, ասաց կանանցից մեկը ուշքը վրան է, որ վախենա։ Մարդուս խելքը որտեղում չեղավ ինչ վախ։ Վարժապետական դիտողության պես արձագանքեցին տղամարդիկ։ Հետո մի առավոտ արթնացան ու տեսան սանդղահարթակին նստած գլուխը բազրիկին հենած քնած է։ սովորեց նրան։ Այնքան, որ մեկ-մեկ մոռանում էր նրա խենթ ու եկվոր լինելը։ 100 տարի սեփական խենթին չունեցած հազվադե բան է, չէ՞, չէ որ նույնիսկ ժողովրդական խոսքն ասում ամեն գյուղ իր խենթն ունի։ Սարի գյուղի համար անգամ հետաքրքիր էր նրա ներկայությունը։ Ամբողջ օրը լուրումունչ խաղում էր իր տիկնիկի հետ, առանց բակից դուրս գալու, ոնց որ փոքրիկ աղջիկ լինի։ Հետևիր ինչքան ուզում ես, ոչ կբարգանա, ոչ ուրախանա։ Բայց ահա մի օր նա ֆանտոմի պես մեկեն հայտնվեց թաղի թոնրատան շեմին, Երևույթի հանկարծակիության վախեցնելով դրսում զրուցող կանանցել, ներսում թոնիրը վառողինել։ Կրակն արդեն թեժացել, Բոցերից թրջող անհաշիվ կայծերը ծխից սևացած առաստաղի գերաններին մերձ էին մարում։ Խենթը կախարդվածի պես նայեց, նայեց կրակել լեզուներին, ապա թրջունի պես լայն բացելով թևերը, սկսեց ծիսակատարող շամանի նման parel, parel, անընդհատ պտտվելով թոների շուրջը։ Նրա բոբիկ ոտքերը գյուղ նեժանագին, բայց բոլորովին նոր մի զույգ կոշիկ էր տվել նրան, բայց նա չէր հակնում։ Հա իջնում էին թոնրաշրթի գերտակ սալիկներին, չզգալով ցավը։ Քրտինքն արդեն ծորում էր պարավազ դեմքով երիտասարդ կնոջ դեմքից, իսկ նա պտտվում էր ու պտտվում։ Կանգ առավ այն ժամանակ, երբ թոնրում շիջեց կրակը։ Հանգստացող թոնրի հետ ինքն էլ հանգստացավ։ Ծանր քնից արթնացածի նման նայեց շուրջը, կանանց ոչինչ չհասկացող ու դրանից շփոթված հայացքների տակ հեռացավ պարահարթակից։ Արտարուս տեսարանի վկաները Չտեսածների հետ մի շաբաթ այդ մասին էին պատմում, ջանալով հնարավորինս մանրամասը ներկայացնել պատկերը։ Ինչը նշանակում կատարված է։ Այս հարցն իրեն տալիս էր յուրաքանչյուրը ավաղ չհասնելով պատասխանի։ Այդուամենայնիվ մարդիկ գուցե թե կամած-կամած կմոռանային տեղի ունեցածի մասին, եթե հաջորդ օրն իսկ չկրկնվեր նույնը։ Կրկնվեց այն էլ ինչպես Կանայք փորձարի նրան համոզել, որ թողնի թոնրատունը, եւ հանդիպեցին ինչ նորություն՝ կատաղի դիմադրության։ Առաջին դեպքն էր, որ անծանոթուհին դառնում էր ագրեսիվ ու կանայք վախեցան։ Վախեցան ու տեղի տվին։ Եվ նա parեց իր ահավոր պարը, ամեն վարքյան ենթակա թոնրի պատերը վիշապի պես լիզող կրակի մեջ ընկնելու։ Գյուղամիջում գումարվեց ոդքի վրա ժողով, օրակարգում մեկ հարց. ինչպես վարվել խենթի հետ։ Քանի որ հարցը լուծման ելք չունեցավ, այնպես էլ մնաց օթում կախված։ Դե լավ, տերն իր հետ որոշման փոխարեն անմշակ նախագից հուշեց գյուղի ամենատարեց մարդը։ Պարում է թող բարի։ Ով գիտի, սրտի ինչ փուք է դրանով հանում։ Բա որ Աստվածչանի մի անգամ էլ թոնիրն ընկնի, Պատասխանով է տալու։ Լավ է, դուք էլ պատասխանով է տալու։ Ով է դրա տերը, որ պատասխանել պահանջի։ Իսկ Աստված նայել չկա։ Աստված ինչ կմտածի մեր մասին։ Բա այդ Աստվածը թե այդքան սրտին մոտ ընդունողն է, ափից ելավ տակարյուն միջահել։ Ինչու է դրան այդ օրը գցել։ Ի վերջո, ավելի լավ ոչինչի չհանգելով, բոլոր կանանց պատվիրեցին թոնիրը վառելուց աչքները նրան պահեն։ Ապրիլն սպառվեց եկավ մայիսը հուրթի կանաչով։ Կանայք հանդ գնացին բանջար քաղելու, Շուշան, Կապար, ավելու։ Ճանապարհի կեսն անցնելուց նկատեցին, որ համրը հերակաշ գալիս է իրենց ետևից։ Ոույ աղջի, կրակապաշտը։ Այն բանից հետո երբ գյուղը տեսավ, որ խենթը չբավարարվելով թաղի թոնրով, որտեղ երկինք ելնող թանձր ծուխը նկատում վազում է այնտեղ, նրան կնքեց այդ մականունով։ Կանգ առան, որ գահասնի, նայել կանգնեց։ Առաջ շարժվեցին նայել։ Այդպես մի քանի անգամ մինչև հասկացան, որ իրենց միանալու միտք չունի։ Երբ տեղ հասան ու շղթա կապած սկսեցին քաղել բանջարը, տեսան նայել մյուս ծայրից է մտել։ Իսկ հետո տեղի ունեցավ անհավատալին։ Փեշը լցնելուց խենթն ինչ անի, որ լավ լինի։ Բերեց պարունակությունը թափեց կանանցից մեկի քաղացի վրա, հետո էլ մյուսի ու այդպես հերթով բոլորի։ Կանայք անասելի հուզվել էին եւ հուզմունքից սկսեցին կատակի տալ։ Անհայտ մոլորակը որոշել է կոնտակտի մտնել երկրի հետ։ Բա մի կտրվածի լեզուն էլ չբացվի, հետո սկեպտիկորեն հարցրեց մեկը. «Լեզուն ինչ, խելքը պիտի բացվի, որ իմանանք դառն ինչ է, ով է որտեղից»։ Աղջի, սա ինձնից էլ, ձեզնից էլ խելոք է։ Տեսեք շփվելու ինչ բնական ձև է գտել։ Կեսօրին, երբ հացի նստեցին, նրան էլ հravirեցին։ Հստակության համար ձերքով էլ արին, բայց նա չմոտեցավ։ Մի կողմ քաշված նստել մտախոհ նայում էր հերուներին։ Երբ նորից կանչեցին, նորից ձերքով արին, գլուխը բացաբար օրերելով ծոցից հանեց օրվա մատակարարի առավոտ կանուխ չափարին դրած հացից կտրածը եւ ցուցադրաբար բերանն առնելով սկսեց ծամել։ Լավ ասացիր, թե ես հալ տարածը բոլորիցս խելոք է։ Մեկ ժամ առաջ լսածին անդրադարձա մեկը։ Լավ, ձեններդ կտրեք, սաստեց խմբի ամենատարեցը։ Համարը հոխուլել չէ, ուրիշ բանից խոսեք։ Նրանց թվում էր, թե դարձին, որ կրակապաշտը իրենց հետ կքայլի, բայց սխալվում էին։ Նա էլի շարժվում էր խմբի ետևից, իր ու նրանց միջև պահպանելով նույն հերավորությունը։ Այդ սևացին օրը թաղի թոնիրն առավոտի ցիրիկուն սարեցիների ասած չեր խլատել եւ այնտեղ իրենց գործնանողների համար, չգիտես ինչու, կարծես քննարկելու այլնուտ չկար, հա, խոսում էին կրակապաշտի մասին։ Դուք նրանից խոսեք է, որ ճափարի հացը վերցնում է թաժան, չէ։ Բանն այն էր, որ համրի համար Օրվա հացը տանողն այն պարզապես կողում էր բարձրիկ ցանկապատի արանքը, թողնում հեռանում, որպեսի նա մոտենա վերցնի։ Արերես հրաժարվում էր։ Հա, Էն օրը ես էլ մինը տակ-տակ զորով գողեցի կռնատակը, այնպես ջղայնացավ, ասի էսա դեն կշպրտի։ Բայց չէ, տարավ դրես մնացածների մոտ ունքերիկի տած գնաց։ Սևով վերջացած այդ օրը չլիներ։ Վերջինը հաստ խողին բաժին ընկավ երեկոյան աղջամուղջը, երբ օկնողները պակաս են լինում։ Ամեն կին այդ ժամին իր տան երեկոյան հոգսերն է լուծում։ Չոր ցախի կապուկը առանց հորը ետանելու, նետելով շեկությունը չկործրած թոների մեջ, Խմորի տերը վազեստուն գնդիկները բերելու, վստահ, որ մինչև ետ դառնալը ցախ նայրված թոները նորմայի եկած կլինի։ Նրա գնալուց հետո թոնրատան պատի դրսի կողմից մի ստվեր սահեց ու մտավ ներս։ Կրակապաշտներ։ Թոնիրը կատաղած հնուցի էր նման։ Նրա որովայնից ելնող կարմիր լեզունները մագնիսի պես էին դեպի իրենց քաշում կնոջը։ Նա սկսեց իր պարը։ Այնքան արագ էր պտտվում, որ թվում էր թե պտտվողը ոչ թե ինքն էր, այլ հրաշեք հնոցը։ Երեկոյի գնալով թանձրացող խավարի մեջ տեսարանը շատ էր տպավորիչ ու սարսափազդու։ Կինը վերածվել էր թևածող պտտահողմի։ Խմորագնդիկներ բերողն արդեն մոտ էր թոնրատան դռնակին, երբ լսեց ներսից եկող մի ձայն. «Հիմա, հիմա կտեսնես, թե ինչ կանեմ քեզ։ Անիծված, գնա, յետ գնա, այրվիր, մոխրացիր, առ քեզ»։ Գնդիկներով տախտակն ուսինկինը վիզն առաջ ձգեց, parzelu թե ում է պատկանում ձայնը, ու տեսնելով կրակապաշտին, սարսափած վույ արեց ու շտապեց ներս, բայց արդեն ուշ էր։ Արքեզ գուրալուց հետո Խենթն իր թվացial Ախոյանին թոնրի որովայնը վերադարձնելու համար այնպես թափով էր առաջ նետել զույգ ձերքը, որ մարմինը կորցրեց հավասարակշռությունը եւ փետուրի պես մի պահ օթում տատանվելուց հետո ընկավ հնոցի մեջ։ Օգնեցեք, վայ այրվեց, վրա հասեք, մեռավ, մեռավ կրակապաշտը։ Ճճած խեղճականատեսը խմորագնդերով լի տախտակը նետելով գետնին։ Մոտիկ տներից լսեցին նրա ճիճը եւ շուտ հասան դեպքի վայրը։ Կնոջը, որքան հնարավոր էր, արագ հանեցին կրակից։ Նա մոտ էր այն վիճակին, որը բժշկական լեզվով կոչվում է ցավիշեմ։ Ճենճահոտը բռնել էր 4 դին։ Մարդկանց ոտքերի տակ նորմեկեն հունցվող խմորի տերը չոքել էր այրվածի կողքին ու լաց էր լինում։ Ինչու, ինչի համար, էնում հետ է երկրվում, ում հրեցիր։ Ու հանկարծ ածխացած թվացող մարմինը թուլ շարժվեց տեղում։ Ուրած սևացած շրթունքները հեռացան իրարից, եւ մարդիկը լսեցին կոկորթի խորքերից դժվարությամբ ելնող մի խրպոտ ձայն։ Թուր քին բազմության մարմնով սարսուռ անցավ։ Ուրեմն համր չէր։ Նա սպանեց երեխայիս, հրդեհեց տունս, թոնիր վառել էի հաց տխեմ, ուզում էր բրնա բարել, ես նրան հրեցի, ուզում էր դուրս գալ այնտեղից, Միշտ ուզում է դուրս գալ։ Այլևս ձայն չեր, այլ խրխրոց։ Այն, ինչ մնացել էր մարմնից, մի քանի կոնվուլսիվ շարժումներ էլ արեց եւ ընդմիշտ անշարժացավ։